gure gomita, goizuntan gomita berezia, edbi plenel, mediapart edabiteko eh, sortzaile, eta burua edbi plenel, egunan bonjour. Bonjour. Bimilata sortzitik ari den eh, webguneak afera handan abat plazaratu du, bakar batzua aipatzeko betanku jafera, sarkozi eta libea, kauzak, edo behikiago, de rugi, frantziako estatu ministroren dimisioa ekarri duen afera, edo Notre Dameko suterren ondotik izan den plomu kutsaduraren gaia, et vilpenez zutaz hainitz mintzatu da mundu politiko eta mediatikoa, este hauetan, prentsaren jola ere maigainian ez zahiz, Eh, zuek eh, media partetik eh, gobernarien kontrako aferak dituzue bereziki bilatzen? Non, pas particulièrement. Euh, la preuve, euh, Aipatzen badugu euh, plomu kutsadura Notre-Dameko sutearen ondotik, hor sistema oso bat da, politikoa bezain bat ekonomikoa. Hori gorde daukute jakinarazpen efektuak egiteko, komertzioak Continue Donc c'est une question de santé publique. Nous, notre ligne directrice, comme je le crois celle de tout journaliste digne de ce nom, c'est qu'est-ce qui est d'intérêt public. Zerkin telesatzen du kolektibitatea. Kolektibitateari dagokionaren artean, demokrazia batean, bada biztan da, gobernatzen dutenen edo hautatuak direnen kontrola. Horretarako gertatzen zaigu argitaratzea aier loturik diren egitate batzuk. Baina interesatzen garelarik zer gai esari edo jukutriari, hori biziki present izan baita media parten, euh, ez gara interesatzen berezik bereziki gobernariei. Interesatzen gara nazioetako aberastasun gordeari, paradisu fiskaletan ezagia den diru hori. et qui est autant de moins pour des hôpitaux, pour des écoles, pour des routes, pour des commissariats, tout ce que tout ce qui est ben, je concerne euh, ce qui fait tenir une société. Donc voilà, c'est l'intérêt public. Interes publikoa da. Euh, Zer jakin behar dugu, gure ganatu dugu lelo bat frantses iraultzaren lehen urtekoa zena, mila zazpiuntalaro geita behatzikoa. La publicité est la sauvegarde du peuple c'est le, premier président du tiers-État et le premier maire de la commune de Paris qui a eu cette très belle formule. Erra nahi zuena, hause zen, interes publikokoa den guzia publikoa izan behar dela. Populuaren zaintzea da hori. Populuak interes publikokoa ezpadu ezagutzen, itxu eta elkorra balitz bezala da, ez da bere etorkizunaren jabe. demokraziak suposatzen du jakiteko eskubide horren errespetua. Kazetari gisa, oin arrizko askatasun horren zerbitzaria gara. Les serviteurs de mm -hmm. cette Eta inkesta bat plazaratzea erabakitzen duzularik, Neurtzen dituzue izan ditzazken ondorioak, derrigiren kasuan, adibidez, ministroaren kargu ustea, ekarri zuen, kondutan hartzen dituzue ondorioak? Non, on, on prend vraiment compte, est-ce que c'est légitime de rendre ça public. Gero ikusten dugu euh, ze ondorio duen eta hori euh, kudeatzen dugu. Euh, François de Rugiren historio hartzen baduzue, ez dugu guk erabaki telesail bat egitea, ez eta ere demisionatu behar zuela, gertatu dena da bere jajera. Arrok ere egindu, guk egiten genuen galdera. Gobernatzen dutenen etxempluaz, diru publikoa badutelarik, badituztelarik apartamenduak, funtzionamendu fresak. Etxemplu izan izan behar dute interes publikoa ordezkatzen baitute normalki, estatuaren edo asambleen buru direlarik. Ez dugu sekulan akusatu de rugidiauna diukutria fiskala zedolako. Nous avons juste dit qu'il a fait quelque chose que lui-même pertinemment savait qu'il ne fallait pas faire eta egia da egun hauetan eh, zuen lana kritikatua izan dela, atakatua izan dela eta besteak beste eh, zuen lankide batzuen ganik eh, gana edo kazetari edo edabide batzuen ganik kritika horiek nola hartzen dituzu? Écoutez, dans le métier tel que je le défends, c'est-à-dire cette exigence démocratique, euh, nous sommes toujours amenés à rencontrer en France ce que j'appelle un journalisme de gouvernement. Estatu kazetaritza eduta estatu ahazoineko kazetaritza. Botereen alde den kazetaritza bat. Eta gainera, interes ekonomikoer lotuak diren botereak gaur egun. Informazio batzu isiltzeko gaiden kazetaritza bat, botereak desarrainatuko dituelakoan. Estatua inarrosi behar ez duela onartzen duen kazetaritza bat. Gu ez gara estatuaren laguntzaile batzuk. Berriz eraiteko, demokraziaren zer de la démocratie. L'état de droit, on le sait bien, dans, et, aux pays Pays Basque, vous avez vécu ça. L'état de droit, ce n'est pas le droit absolu de l'État, c'est l'inverse. C'est le droit qui est opposable à l'État. Behar dira alerta joleak, elkarteak, giza eskubiden aldeko erakundeak. Behar da, prentsa independente bat, gazetaritza librea. Horren ordezkari gara media parten. Guk defendatzen duguna da, gazetaritzaren beaba edo inarria. Deontologia itunetan ikasten dena da, gure ofizioaren oinarrizko testuetan. Eta beraz, zendako frantzian badaolako uzkurtasun bat, badelarik ere mertzenario gazetaritza deitu dutana. indartsuen komunikazio egiten Indar politiko edo ekonomikoena. Zergatik? Pourquoi? Probablement parce que nous sommes encore une démocratie de basse intensité. Parce que nous réduisons la démocratie simplement au choix de représentants. La démocratie, c'est un écosystème autrement complexe. Bizita xun bat da, exigentzia bat da, botereak, kontra botereak, oinarrizko eskubideak, elkartzeko eskubidea, manifestatzeko eskubidea, erraiteko eskubidea, protesta egiteko eskubidea. Badan ikuste uste frantzian zinezko haulezia bat. Hene ustez, lotua dena presidenzialismoaren pisuari, arkaismo batean bizigara. Oitu gara ideia hori, denen naia, herriaren naia, urtzen dela bakar baten boterean presidentziarako bozak pasatu eta. Intervenu, et cette personne est Jupiter, euh, Dieu mhm. tout-puissant, euh, vertical, euh, nommant, euh, créant euh, de la cour, des courtisans, du clientélisme. Arrokeria eta indiferentzia anitzekin. Gaur egun, pasatzen denak, argitzen hau, unen bilakaera autoritarioarekin, Arritzen hau demokrazia galde batetarik heldu baita, 2000 eta amazazpiko inagosaldi handian. Eta hori bizkara erakusten dio, sustenguz eta sustatuz jendartearen kontrako bortizkeria. Anitz agitzen hau, hori ikusi dugu jaka horien inguruan, iratzartzen ari den erritxearen kontrako bortizkeria bat, bere etorkizunaren jabe egin nahi duenaren kontra, bat batean arrastak jauzarazten dira, ezagutzen ez genuen politikoa poliziaren bortizkeria, ilegitimoa dena. c'est cette violence sur la jeunesse, c'est ce qui s'est passé avec le symbole de la fête de la musique à Nantes et de la mort de Steve. Euh, et puis, euh, c'est cette violence vis-à-vis -vis de la presse. Rendez-vous. Ohar zaitez, aipatzen dituzun ataka hoietan, eskuin muturreko aldizkari baten ale kasik berezi baten gai nagusi gara. Hori da valeurs actuelles. Hortan mintzo dira François de Rugy, bere emaztea, gala euh, aldizkariko people dena, Marlen Chiapa ministroa, Bernard Bernard Valor aktuel da mutureko, eskuineko edo eskuin mutureko tesiak aldarrikatzen dituen aldizkari bat. Jende horiek, panikaturik, espaitut kontestazio onartzen, ez da pluralista espaitute onartzen. Beren burua eskuin muturari esi bat bezala aurkezten dutenak ba. Joaiten dira eskuin muturaren besuetara, kaseta libre eta independente baten atakatzeko. qui est un, journal, on peut ne pas l'aimer, on peut être en désaccord avec lui, mais on n'est pas prêt au pire pour euh, calomnier ce journal. Et vous avez ce symbole qui est pour moi un symbole de perdition. Je ça inquiétant que euh, dans leur euh, crispation sur leur pouvoir, ils soient prêts à de telles alliances sans principe qui font le jeu du pire. Gaur egun, eh, egia da, edabide handienak eta egeskian hartzen direnak, fortuna handi batzuen jabetzak direla, sistema hortan, eh, zure ustez, modele hortan, dena botatzekoa da? Écoutez, en France, euh, nous n'avons pas ce qu'on appelle euh, dans le langage euh, anglo-saxon, en anglais, euh, liberal, la, le libéralisme. Ez liberalismo ekonomikoa, baina liberalismo politikoa, onartzea prentsa libre eta independentea. Baditugu maleruski industria buru batzuk, oligarka batzuk. Ez direnak desagainatzen dituen prentsa bat dirustatzea onar lezaketen mezenak. Prentsa hori erosten dute, beren interesak ez ditzaten traba. Lan ona egin dezakete arglo batzuetan, baina jabe horien eta haien lagunen interesen ez trabatzearen baldin Salekin, Dakizun bezala, Frantziako fortuna handi horiek, prentsan direnak. Monsieur Bernard Arnault, euh, Monsieur Bouygues, Monsieur Niel, Monsieur Pigas, Monsieur Drahi, sont liés à la commande publique, euh, ont eu, ont eu euh, des, la possibilité de s'enrichir dans des arrangements avec l'appareil d'État. Liberalismo politiko eskasaren gatik, Frantzian beste lekuetan baino gehiago oraino, euh, independentzia ekonomikoaren aldeko burroka hori baitez padakoa bilakatzen da. Eda bide guzioietan badira kazetari biziki honak, haiek ere borrokatzen direnak haien independentziaren alde, barnetik. Baina borroka hori eramaiteko behar dira, media part bezalako kasetak. Beren publikoari esker bakarrik bizi direnak. Dirutik libre direnak, l'argent, pourrait-on dire, euh, qui n'acceptent pas d'argent de subventions publiques, qui n'ont pas d'argent de la publicité, qui n'ont pas de mécènes privés, hein, qui, comme nous aimons le dire à Mediapart, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Eh bien, c'est utile, la le fait que ça marche donne du courage à tout le monde. Et je crois que cette bataille sur l'indépendance économique est, une bataille euh, essentielle aujourd'hui en France pour redonner confiance dans l'information, dans le journalisme, dans la presse. Edwi Plenel, beraz Mediapart Davideko sortzaile eta e, burua eskertuko zaitugu eta eskertzen dugu ere Antion Juge Mediaparteko kasetaria. ba, loturan ezagi bai gaitu